A los grupos de la oposición se nos ha impedido ejercer con normalidad nuestra labor. Cuando se quiere acceder a un informe, actualmente es necesario acudir al área correspondiente, físicamente, solicitar en papel los expedientes y hacer las fotocopias necesarias solicitándose la administrativa presente. Este es un sistema interesadamente lento, poco transparente y controlador. Hace cuatro meses se solicitó en el Pleno que se nos permitiese acceder a los expedientes desde la intranet del Ayuntamiento, en igualdad de condiciones con el equipo del gobierno. Se nos dijo que sí. Pasados los meses, nada. A mediados de septiembre se nos dijo que en 15 días tendríamos acceso. Y nada. Volvimos a solicitarlo en el pleno del mes pasado. Se nos dijo que sí. Pasado un mes, nada. da, aritzeaz. gaituzten pertsonek ez errespetatzeaz. Eta oposizioa Espedientetara sarbierik ez izateak uda gobernuaren jarduera kontrolatzea galerazten digu. Oso ekin txalarrien aurrean gaude, gardentasun gabezia baten aurrean, zehazki. Gure bete darra, gauzatu elizateko, bideratu ditzaten exigitzen dugu. Hau, zilegia eta bidezkoa eskakizun bat da. Honen se puede irun, Euskal Herria bildu, Gaurko soki da, joango ez garela, airan izin nahi dizuegu herritar guztiei. Ez da, batez honetara ere. Oposizioak bere egin behar publikoak gauzatzeko beharrezkoak dituen baliabideak izan arte. Eta gogoratu nahi dugu oposizioan, alderri popularra bera ere badagoela, alderri popularari behialdia egin diogula gaur gurekin agerraldi honetan parte hartzeko, eta beraien erantzuna ez ezko izan dela. Naiz eta esan duten parte hartuko duten osako bilkuran, eta bertan ere beraien salaketa egingo duten.